ku munsi wa kane ya gatatu kwezi kw'icyenda n'umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri n'umwanya wo kubashikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga dore ku ngingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu barongoye amakomine yo mu gisagara cya Bujumbura basaba leta gufashira mu ishyirwa mu ngiro ry'itegeko rigenga amakomine yo mu gisagara kugira ngo yigenge ni mu gihe amwe muri ayo makomine agira ingorane zo gushira mu ngiro imigambi baba batekanije kubera ikibazo c'uburyo akaroro ni muri komine mukaza muraja kubyumva muri ano makuru nayo ubukene bw'ibitanda amamatera hamwe no kubura amafaranga yo kugura ibifungurwa ni bimwe mu bibazo amashuri afise uburaro mu gisagara cya Gitega afise bamwe mu bayobozi bakaba babashikirije mu gihe hasigaye iminsi itatu gusa kugira ngo umwaka w'ishure mushasha utangure nayo imiryango umunani ibiruhande ruhande y'ikimanga kiri muri quartier gakashi ni mu gisagara ca Muyinga ngo ibwirizwa kwimuka imbere yuko imvura igwa ababa iruhande y'icyo kimanga bagasaba kubakirwa amazu abajeje intwaro nabo bakabasaba ahubwo gushiramwo ingufu zabo iruhande yo guhabwa ifasha yanyu ibyo ni ibyo ryano makuru ni mu kanya wayo aruhinga bw'ibyuma makuru akaba ahagarariwe na Evariste ndiko banyanka sangwe kadi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndetse ko ikadi muri ano makuru duhera mu gisata cy'intwari ibereye amakumi no mu gisagara cya bujumbura ntiyoroherwa kurangura imigambi y'iterambere kubera atagira ubwigenge akaroro ni akakomine mukaza yemeza ko iheruka gutegura imigambi y'imyaka ine itwara miliyoni ibihumbi bitanu mafaranga y'amarundi mu gihe amakomine ahabwa amafaranga arenga miliyoni amajana atanu ku mwaka Renovance ndayihebura arongoye iyo komine agasaba leta gufasha mu ishyirwa mu ngiro ry'itegeko rigenga amakomine kugira amakomine y'igisagara cya Bujumbura yigenge tumukurikire kuri mikwa mugenzi wacu Eline Berine bigira iyo migambi aha muri ino komine yacu yarateguwe ndetse iremezwa n'inama ya komine hanyuma irashyikirizwa ubushyikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano hanyuma irayemeza ihejeje kuraba yuko iyo migambi yisunga wa mugambi mukuru w'iterambere PND hanyuma uwo mugambi urashikirizwa uh, urushikiranganji uraba kiga ca leta inama rero ntizibuze cyane cyane kwa no yacu yo mu gisagara ca Bujumbura nkuko twabisanze kararonka uburenganzira bwo kwigenga mu bijyanye n'ubutunzi hamwe no gutoza amakori hamwe n'amataxi ahandi hoho bitagenze uko bizogorana cyane mbere na kimwe usanga abenegihugu gihugu batwishyuza ibyo dutegereza kubarangurira akenshi ibyo dukunda kwita rodovabilite bica bitugora kuko amaporogaramu umuntu aba yemereye abenegihugu ntashobora kuyarangura nta buryo buhari hari amafaranga miliyoni mirongo itanu na mirongo irindwi ahabwa amakomine amakomine yo muri mbere ya bujumbura na mukazirimwo murayero aratangwa n'amakomine y'igisagara cya bujumbura aratangwa ariko urabye imigambi komine iba ifise na cyane cyane aya makomine ari mu gisagara aho usanga akenshi imigambi ari imigambi itwara uburyo bunininya ajya amahera ni make cyane rero ajya miliyoni amajana atanu ni makeya cyane ku buryo usanga mbere twubatse nk'ishuri rinini rikwiye adashobora no gukwira kugira ashobora kubaka ishuri rimwe icyo gitabo cyakozwe ku mafaranga arenga imiliyoni ibihumbi bitanu y'amafaranga y'u Burundi ayo mahera akaba agabuye ku mice eh, itatu hariho igice gishika indwi ku ijana amafaranga azatangwa n'abenegihugu biciye mu ntererano hakabaho n'ibice mirongo itatu n'indwi ku ijana zotangwa na komine dutegereza kubanza gusaba uh, mu gisagara cya Bujumbura dore biratuma kenshi ibikorwa biteba mbere ugasanga mbere hari ibyo twifuza kurangura bitarangutse ku gihe twabyifuriza ko kubera iyo ngorane nyine dufite icyizere ko turavye indongozi zihari uno munsi na programme ya leta mvyeyi turabona neza yuko bitokunda yuko komine ishobora kwitwa komine hari itegeko rigenga amakomine itariko rirakurikizwa ibyo bishikirizwa na bamwe mu bayobozi b'amashure mu gihe hasigaye iminsi itatu umwaka w'ishure w'ibihumbi na mirongo ibiri ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe ngo utangure abayobozi bavuga kandi ko leta itaratanga amafaranga yo kugaburira abanyeshure bigatuma basaba amadeni ku basanzwe babaronsa ibifungurwa abo nabo ngo bagaca babazimba ateka babushe abayobozi b'amashuri amwe amwe afise uburaro twaganiriye bamenyesha ko bafise ubukene bw'ibitanda n'amamatera mu gihe umwaka w'ishure mushasha wa bibiri na mirongo ibiri ushira wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ugira utangure nk'uko babivuga ngo iryo kena rituma abanyeshuri baryama ari babiri ku gitanda kibagoye ngo uko leta itaratanga amafaranga yo kugura ibifungurwa by'abanyeshuri ivyo navyo bigatuma basaba amadeni ku basanzwe babaha ibyo bifungurwa ariko bagaca babazimba nk'ikiro ari igihumbi baca babaka igihumbi n'amajana atanu canke ibihumbi bibiri ubu rero kuri ayo mashure abazoja mu mwaka w'inyuma y'ishure shingiro barabaronse bakaba bariko bakora ibijyanye n'isuku no kuraba ibyononekaye bakabisubiriza kugira abanyeshuri bazoshike bashikira heza araturuka vabushi gitega radio isanganiro Rakoze mgenzi wacu hateka babushi mujanye n'agateka kadina muntu shirahamwe ntabariza rihamagari uh, riharanira agateka k'abafungwa n'imiryango ribona ko hari ibigikenewe gukorwa kugira agateka k'abanyororo kubahirizwe Jamari Shimimana ariserukira imbere y'amategeko avuga ko nk'ikibazo kijanye no kuvuzwa ku bantu bafunzwe ko kiri mu ntambamyi akavuga kandi ko umugambi wa leta ubicishije mu bw'ubutungane bwo kugabanya abafungwa ko ari mwiza cyane hamwe woshigwa mu ngiro ko ubu bashika ibihumbi 13 mu gihe bategezwa kutarenga ibihumbi bine ku rwego rw'igihugu tumukurikire kuri mikwa mugenzi wacu onera muco nyako mushikiranganje w'ubutungane mu rugendo yaragize igitega twarabonye ko afise ishaka yo kuvugurura ubutungane na cyane cyane ku gateka k'abanyororo kuko turavye ukuntu amabohero abanyororo babayemo bari mu buzima bubi mu kutamera neza ubwa mbere amabohero yo mu Burundi uko ari 11 yaragenewe kubamwo ibihumbi 4170 mwa kuri uno munsi turiko turabwira abarundi n'amakungu harimo abanyororo bashika ibihumbi 13 tukaba dusanzwe rero tuzi neza ko abantu bagwiriye babaye benshi haca haba isuku rike yuko ubuzima abanyororo babayimwo butameze neza mbega bikuru bikuru umuna byo kugwa nivya ubwa mbere na mbere nuko um umunyororo yoshika imbere y'umucamanza hakiri kare imbere y'uko aza kumara iminsi n'iyindi mu mwibohero mucamanza kuko ashyitse imbere y'umucamanza arashobora kuba yari kumara amezi atatu mwaka ugasanga bamumajije yo umwaka ibiri itatu ubugira kabiri nuko twavuga tuti kugira agateka kazina munyororo kubahirizwe nuko umunyororo abiwe bamukeneye bo mubona kiretse yuko muri kino gihe eh, ubuyobozi bw'amahoro bwaciye bwitwaza ngo eh, hari ikiza coronavirus ariko twarabonye yuko masoko ararema abantu baragira uruja n'uruza ruriho mu Burundi bopfuma bari imita kuraba babo ubugira gatatu nuko kwivuza ko bo bavuza ku gihe e, ya miti taboneka muri ayo mabohero muri ajya ma centre de santé ari asanzwe ari mu mabohero bakabareka bakaja kwivuza muri aya ma hôpitaux asanzwe afise abaganga n'ubuhinga kuko iyo umuntu apfunzwe abarijya twita ko ari gororero ejo umunyororo uheze agaruka akabandanya ubuzima bw'igihugu akaronama ntanga kera ni jewe nyene nta warazi nkiri mu ibohero ko ari ico nzovamo ariko ubu murabona yuko ko turaharanira agateka kazi na muntu isanganiro inama isumba ingimba Isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'itandatu amakuru tubateguriye abandanya mujyanye n'imibano y’imiryango umunani iba iruhande ah, y'ikimanga cimburuka muri kake gakashi mu gisagara cya muyinga bategerezwa kwimuka imbere y'uko igihe cy'imvura kiza nk'uko bivugwa n'ubujeje bw'ipolisi gikinga impanuka imuyinga mu gihe bamwe mu baba aho hantu basaba kubakirwa amazu mu ntwaro ho basaba ko boshyiramo ingufu zabo kukigoro k'abajeje intwaro babemereye ibibanza bya gusa ifashanyo y'amabati ibiti n'imisumari Jodone Nzeyimana nko ku metero zine z'ikimanga kirenza metero mirongo itatu ujya mu kuzimu mu miryango igiye kwimugwa ngo ntibarabimenyeshwa umukenyezi tuhasanze abivugana agahinda nta n'umwe araza kubimbwira ku munsi wa kabiri mu nama y'abegwa n'ibyo gukinga ibiza uje igipolisi gikinga ibiza mu ntara ya muyinga yemeje ko hamaze kuboneka ibibanza bizimurirwamwo imiryango umunani iyo nayo ikazofashishwa n'amabati n'imisumari n'ibiti abateza kwimugwa bagasabwa gutera guterera mu matafari n'ibindi vyankenerwa nubwo babona ko babangamiwe kuko imvura igitasura babona ko bazotwagwa bamwe muri bo bavuga ko ataburyo buryo bone izinzu bafasha izi amadeni nta buryo dufise ko n'aha turi twari twatse amakredi kugira tuhagure tuhuba ubu nta makredi ntarahera niho abo bishobora n'abo tobishobora babona hakenewe n'inyishirama kugira ngo kartier yose ntizotwagwe eka nibarabara rikuru RNCC hazanana umuvu ugeramiye aha hantu ntiricike mu gipolisi gikinga impanuka bakavuga ko bata atabona n'ingene bizogenda n'iyibarabara ryacika risanzwe ari ricako imiduga minini minini yinjiza hagufe mirongo irindwi ku ijana y'ibidandazwa bica mu mabarabara biza mu gihugu imuyinga Dieudonne Nzeyimana radio isanganiro maze ugo ruzi rukubaka rukubakwa jean mayunga yahishikiye batarahakora abanyagihugu bari ingorane nyinshi mparuye ukuntu bakoze n'ukuntu hari hameze ubwa mbere ubu ni byiza kuko ubu uya amazi bararengana neza atangorane abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya kamenge hano mu gisagara cya bujumbura bashima ingene uruzi nyabagere rwubakiwe bakavuga ko rutarubakirwa rwahora rubatera ingorane aho amazi yuzura akabatera aho babaye agasambura n'inzu zabo ndabyakira neza cyane kuko batarahakora abanyagihugu bari bafite ingorane nyinshi cyane cyane abantu bafite amaparasera yegereye ngaha kuruzi nyabagere yaratwagwa amazu agatwagwa abantu bagatwarirwa yo ntibamenye n'irengero ryabo mu babanyi babo bo muri quartier taba muri zone ya gihosha bavuga ko atagikozwe ugo ruzi ruzoguma rubabangamiye mu gihe nabo nyene batorohewe iyo imvura iguye kuko rubasenyurira ko amazu yabo ingwane zirahari nko kukoti ya ruguru y'ikaburimbi muri taba haracyari ingwane ko amatongo amwe yarabomaguritse impangu zarabomaguritse zaratwawe abandi amatongo amwe yaratwawe mugabo baca babapreba gukora ino hepfo y'ikaburimbi haruguru ntibashikayo imvura iguye ntibashobora kuryama kuko urabona ko umwanya n'umwanya kuko haragaragara imvura igwa amazi akatuka hejuru rwose hamwe nyine uriko urarengana nawe uravye ruraguhitana haragara igihe amazi akava hari ruguru n'amabuye akaza ari menshi inzu zegereye nyabagera ugasanga zabomotse abari mazu baryamye inzu zikabasedukirako n'ugupfa bagapfa n'ivyo bigatembagara bikajana n'inkukura y'amazi abo banyagihugu muri karitiye taba zone ya gihosha bagasaba ko nabo nyene bokubakirwa urwo ruzi nk'uko byakozwe mu gice cya Kame kamenge jamari mayungura akenuye tukiri mico gisata c'imibano nyene ubukene bwo mu miryango hamwe n'ubwoba bwa kazoza ngo ni bimwe mu bituma urwaruka rugira ibikomere byo ku mutima bishyikirizwa na patiri alexandre gashyirahamwe arongoye urwaruka kuri paruwase Katolika ya musaga inyuma y'iminsi itatu urwaruka rw'iyo paruwase mu nyigisho zifatiye ahanini ku bikomere byo ku mutima bamwe muri urwo rwaruka bakamenyesha ko rutari ko umuntu ashobora kuvukana ibikomere byo ku mutima Emershah niyo nkuru kubw'ubwo rwaruka rumaze iminsi ruronswa inyigisho ngo ibikomere byo ku mutima birashobora kuvukanwa ariko bo ngo ntabyo bari bazi batararonswa izo nyigisho ikindi kintu nahakuye kuri ivyo amajambo amajambo tuvuga kenshi urasanga akomeretsa abantu ku mutima umuntu akagenda abona neza yuko atari we ariho bivanye n'amajambo bamuvugako canke n'ikizina bamwise baratukishije ibikomere ingene twakomeretse kuva turi mu mbanyi z'abatuvyaye kandi ubwa mbere baratumenyesheje yuko kuva kuva ntararemwa imana yari yarinzi yari yarinzi mu izina ubugira kabiri batwigisha ingene twakomeretse narimenye aho nuba narakomeretse uko meze uko ndi ndamenya igituma nuba narabibayemo namba nakuriye umuryango bagwana naramenya igituma nuba narakomeretse ubukene buri mu miryango ibyo rwaciyemo canke ubwoba bwa kazoza ngo bikaba ari bimwe mu bindi bishobora gutuma ibikomere byo ku mutima bigwirirana na cyane cyane mu gwaruka nkuko bishikirizwa na Patiri Alexander igisobanuro igashirahamwe ajejwe ubutumwa bw'abakristo b'abarayike na cyane cyane rwaruka muri paruwase katolika ya Musaga mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura singaha gusa uri kurangaha mu Burundi bwacu hari benshi bajuragirika hari benshi batabona ubuzima bwabo buriko buraja e, tumaze kuyagare n'abatari bake baratubwiye yuko twotegura inyigisho e, zijanye n'ikicivugo Eh, namaze kubashikiriza uyu munsi musanze turi ku munsi ugira gatatu w'iri hwaniro ry'ugwaruka abatubwiye imbere badufashije barabwirwaruka cyane yuko rwomenya eh, ukuntu rwigenza muri iyi si ya none kuba umujene w'umukirisitu eh, muri iyi si ya none nuvuga ntiwadufashije paruwasi ya musaga ngo ikaba yatunganije izo nyigisho kugwaruka mu ntumbero yo kurufasha kurangiza neza uburuhuko bw'ici igihuhaniro ryago rikaba ryatanguye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere nyakanga rikaba ritekanijwe kurangira kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kane nyakanga uno mwaka gufasha mu kuzana mu Burundi kandi ku bwinshi umuti witwa metadone utuma ufata ibiyaruramuntwe abiheba byoroshye ibyo byavugiwe igitega kuri uyu wa gatatu mu ruganda rw'ugwaruka rwo muri iyo ntara mu gihe ruri mu buruhuko ikaba yaremeshejwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Gerard Nibigira umwe mu rwaruka rwahevye kunywa ibiyayuramutwe vy'urumogi na booster asaba leta gufasha mu kuzana mu Burundi umuti witwa metadone kuko ngo ufasha abanyoshwe n'ibiyayuramutwe kubiheba hariho umuti witwa metadone ni umuti usubirira mu kibanza c'ivyo biyayuramutwe aho ufashe ibiyayuramutwe ugafata uwo muti mugabo uwo muti nawe ugasaba yuko uwufata wafashe ingingo gata kiyayuramutwe uzosora gufata ni umuti ufise akamaro kanininya cane gose tuwuronse twokiza abantu benshi urwaruka rwinshi eka n'abakuze kwanza bafata ibiyayuramutwe benshi benshi bokira turasaba leta itworohereze uyu muti turasabye uze kuko aho bishobokera bagaheba ibiyayuramutwe ari ingingo bifatiye n'abandi benshi benshi badashobora guheba ibiyayuramutwe kubera umubiri wabo wamaze kubimenyera ariko rero umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida muganga Tadendi Kumana avuga ko uwo muti atari wo woshigwa imbere ngo hazotegurwa ikiganiro cyo kwiga icyo kibazo metadone nivyo ni umuti ushobora gufasha umuntu yamunzwe no kunywa ibiyayuramutwe abiheba ariko ukoresheje nabi nawe nyine ni urumogi mu bihugu bya buraya si cyo gituma umuntu aheba kunyura urumogi none ko haba bujumbura ingozi yahigitega ko mwashoboye kubivamwo mutawukoresheje kubafashanya gute kugira ngo twese tubihebe n'iyo metadone itabonetse ibonetse bizaba ari byiza mugabo siyo twoshira imbere rero tuzongera ikiganiro kuri bajya baserukira aba asosiyasiyo yahevye ibijyanye na mutwe kugira ngo batwereke ibyo bakoresheje tubirabira hamwe n'abajejwe n'abagati mu gihugu n'umutekano ku buryo mu Burundi ikintu cyo kunywa ibiharwa mutwe kizosigara citwa umugani ariko impanuro nziza je notangira ngaha nuko abavyeyi bogarukana yandero ku inzigo iyo umwana atafise indero nziza hakiri kare kumusama biragoye ivyo vyavugiwe igitega kuri wa gatatu mu ruganda rw'ugwaruka rwiga ruri mu buruhuko rwaremeshejwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu igitega Jean Ibwira ku bwa radio isanganiro arakoze mugenzi wacu jani bigira kano gaha ano makuru ariko ndabuteze imwe mu ngingo nkuru nkuru daridi yagize bamwe mu barongoye amakomine yo mu gisagara cya bujumbura basaba leta gufasha mu ngiro ry'itegeko rigenga amakomine yo mu gisagara kugira ngo yigenge mu gihe muri ayo makomine agira ingorane zo gushyira mu ngiro imigambi aba yatekanije kubera ikibazo cy'uburyo akarorero ni muri komine mukaza nk'uko mwabyumvise muri ano makuru n'ubukene bw'ibitanda n'amamatera hamwe no kubura amafaranga yo kugura ibifungugwa bimwe mu bibazo amashuri afise uburaro yo mu gisagara cya gitega afise bamwe mu bayobozi bagana na hadisangano bakaba babimenyesheje mu gihe hasigaye iminsi itatu kugira ngo amashuri atangure